عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Kære brødre og søster i islam, vi har nået frem til Surat al-Ankabut, vers nummer 7. Efter a'udhu billahi sami al-alim min al-shaytan al-rajim, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا til dem som har været fasttroende وعملوا الصالحات og handlet korrekt I skal vide, at Allah subhanahu wa ta'ala samsætter altid iman og herefter al-amal. Al-amal handlinger. En person kan ikke være mu'min uden at han handler. Man kan ikke være mu'min uden man handler. Og det er derfor, I vil altid møde efter al-iman, at man skal handle. Og det er derfor, at Allah subhanahu wa ta'ala ofte siger i al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا handler. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ Vi vil fjerne. Hvad vil vi fjerne? Sayyiatihim. Sayyiatihim. Alle de synder, de har vi gået. Hvorfor? Fordi de har været troende, og de gode handlinger er med til at slette de dårlige gerninger. ولنجزينهم ولنجزينهم ikke nok med det men vi vil give dem jaza og jaza betyder belønninger ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون og vi vil belønne dem mere end de har handlet أحسن أحسن bedre الذي كانوا يعملون De har handlet korrekt. De bestræber sig efter det bedste. Så kommer belønningen til at være mere gavmild. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان ووصينا من الوصية الوصية testamente og vi har lovet mennesker vi har lovet mennesker at hvordan de skal opføre sig ووصينا الإنسان بوالديه حسنا Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, hvordan vi skal være over for vores forældre. Og den opførsel, som vi skal have over for vores forældre, den skal være husna. Og husna kommer af husn. Er nogen af jer, der ved, hvad betyder husn? Ved I, hvad betyder husun? Er nogen af jer, der ved, hvad betyder husun? Hassan, husun, husna. Husna, at opføre sig på en måde, som er, altså ligesom, hvor du viser, at du er god. Og ikke nok med at være god, men at gøre godt, præcis. At gøre godt, at handle godt, at vise godt, at være god. Desværre, der er mange, der har misforstået, hvordan man kan have husun. Og husun, at være præsentabel, opføre sig godt. Og her kommer den efterkommende ære for at forklare hvorfor. Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala i den kommende ære hvor han siger, وَإِن جَهَدَاكَ Det vil sige, hvis begge to har dannet det, man kalder al-mujahada. Al-mujahada, hvis de har bestræbet sig. Bestræber sig for hvad? Litushrika bi. Litushrika bi. Hvis dine forældre har bestræbet sig for, så du kan ligesom udføre en form for shirk, det vil sige kom ud af iman. Hvad skal du gøre? Ma laysa laka bihi ilm, hvor du er uvidende omkring det. Fala tuti'huma. Allah siger, her er der ingen adlydelse, og her skal man ignorere det, og lade det som om de ikke eksisterer. Her siger Allah, وَإِن جَاهَدَاكَ Hvis de bestræber sig for. Og her er der al-mujahada. Al-mujahada, det betyder, hvor man bestræber sig efter at gøre den anden part medskyldig i en handling. Og det er derfor, at forældrene de vil bestræbe sig for at trække knægten eller pigen væk fra islam. Litushrika bi, så du danner shirk pour Allah og hans profet sallallahu alaihi wasallam ma laysa laka bihi ilm noget som du ikke aner noget om fala tuti'huma lad være med at adlyde den ilayya marji'ukum I vender tilbage til mig og her Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os at vi alle sammen vender tilbage til ham subhanahu wa ta'ala فَأُنَبِّئُكُمْ Så vil jeg fortælle jer, bima kuntum ta'malun. Hvordan I har handlet, hvordan I har taklet det, hvordan har I opført sig, hvordan I var. Ilayya marji'ukum, det vil sige dine forældre, der selv, I vender alle sammen tilbage til skaberen. Og så vil I få at vide, hvordan I har handlet. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا لك معك أتي فاستخونة تخونة ذالي دكما إفتر وعملوا ههنل قط لندخلنهم في لدم أنتخيا في الصالحين سام دي جو فالك ومن الناس وأبي فالكنين من يقول آمنا billah. Der er nogle af mennesker, som hævder og siger, vi har dannet iman på Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ Når han bliver skadet på grund af Allah, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ Så gør han Allahs, altså fillah ja'ala fitnatan nas, så gør han den prøvelse, som opstår af mennesker, ligesom at det er Allahs straf. Hvad betyder det her? Det her betyder, at en form for test, og når mennesker bliver sat på en test, hvor en form for fitna, der opstår blandt folk, så hans iman bliver påvirket. Og nogle af dem opgiver iman. Og det er derfor siger Allah, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ Han gør som om, at den prøvelse, som han blev sat af, af menneskerne, er ligesom Allahs straf. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ Hvis sejren kommer fra din skaber, la yaqulunna inna kunna Hvis sejren kommer, så vil de hævde, at de har været sammen med de fasttroende. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين Er det ikke Allah, der ved, hvad folk har inde i hjernerne på dem? Er det ikke Allah, der, der, har, der er vidne om, hvad folk eller hele menneskeligheden gemmer bag deres hjerter? Det er vigtigt for os at se, at man skal ikke være sammen med Ahlul Haq til at man kan påvise, at de er på haq. Man er sammen med Ahlul Haq, fordi man elsker Ahlul Haq. Man elsker ahle tawhid. Man elsker ahle islam. Og hvis der opstår tumulter, hvis der opstår problemer, så skal man ikke gøre det så i form af, at de har noget med din. Prøvelser kan opstå, og mennesker er mennesker, og de kan man ikke komme udenom. Men lad være med at gøre det, at de Allah, der har ønsket det, de skulle være sådan der så er det ligesom, hvis vægten falder for ahlil iman, så er du sammen med den. Men hvis vægten falder for ahlil kufur, så tager, så tager du afstand fra ahlil iman. Det er den fejl. Det er den fejl, som mange mennesker foretager sig og gør, at de venter for at kigge, hvor skålen falder hen. Falder den for ahlil iman, så er det sammen med ahlil iman. Falder den for ahlil kufur, så tager det afstand og bliver sammen med ahlil kufur. Må Allah beskytte mig og beskytte jer og alle muslimerne. Allah siger, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Allah siger, وَلَيَعْلَمَنَّ Allah kender og ved, الَّذِينَ آمَنُوا er fasttroende. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Og han kender de hyggeler. Men hvad er det, der gør det til forskel? Hvorfor siger Allah, at han ved, hvem der er dem, som har dannet iman? Og hvem er dem, som har dannet nifaq? Ahlul iman, det er dem, som er oprigtige til deres skaber. Og ikke i tvivl om, at sejren er dem opnåelig. وأهل nifaq, muzabzabin, hele tiden fortvivlet, hvor de skal være hen og sammen med hvem. Allah subhanahu wa ta'ala yattali'u ala sarair. Allah har adgang til mit hjerte og dit hjerte. Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad der foregår op på din hjerne, og hvordan den kommunikerer med dit hjerte. Allah ved præcis, hvor du står hen, og med hvem du holder og hvem du støtter, og hvem du sejrer, og hvem du hader. Facader, som menneskerne danner, er mellem os mennesker, og vi dømmer i henhold til det. Ingen tvivl om det. Men vi skal vide, at med Allah, der kan man ikke skjule noget. Man kan ikke fjerne noget. Man er nødt til at kigge, hvordan tingene er overfor ham, subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, der er mange mennesker, der tror, at de kan skjule sig fra Allah. Og det er svært. Fordi Allah er din Rabb, din skaber. Han har skabt dig. Han har gjort alt, så du eksisterer på den her jord. Og han kan fjerne dig. Og det er derfor siger Allah, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Han kender til de fasttroende, og han kender til hyklerne. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وقال الذين كفروا dem som har dannet kufur åbenlyst de sagde til dem som har dannet iman muslimerne ittabi'u sabilana følg vores vej og vi bærer på jeres synder og så siger Allah وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ De kan ikke bære deres egne synder. Så tror I, de vil bære jeres synder? Innahum lakadhibun. De er løgner. Allah subhanahu wa ta'ala vil fortælle til enhver muslim. Og det møder du ofte, hvor der er nogen kuffar, hvor de trækker i dig, så du kommer til at være ligesom ham eller hende. Og lige så snart du prøver at efterligne dem, og du påviser, at du er ligesom dem, i alt, så kan du ikke engang få en godkendelse på de ting, du har lavet. Fordi det er aldrig godt nok så skal du give noget mere. Og ofte har det været dem, som har levet jahiliya liv, som har oprindelse af muslimer, hvor de sagde, vi var nødt til at opgive alt. Og nogen fortalte mig det direkte og sagde, Sheikh, der er ikke noget, vi ikke har gjort. Der er ikke noget, vi ikke har gjort. Og alligevel, var det ikke godt nok, hvor de krævede, at man skal lysrøve sig fra islam og tage afstand fra punkt for punkt for islam. Hvor tilfredsstilling vil være, at du skal se direkte, at islam er korrupt, wal billah. Og her, så har du ligesom stemt så har du stemt dig selv for at være kritiker, analytiker i deres øjne, en viden mand, som ved, hvad han siger og siger og taler, og plus du er med til at støtte omkring, at alt kan diskuteres, alt kan analyseres, man må se, hvad man vil, og selvfølgelig at nødlade islam og ødelægge islam er selvfølgelig nummer et prioritering. Så mange af de der typer, når de har havnet så krøft ind i sagen, og har lysrøvet sig fra islam, så var det ikke engang i toppen. Men, der er mange af dem vågnede op og sagde, hvor er jeg på vej hen? Hvad skete der med mig? Jeg må hellere trække tilbage. Så begynder de at ligesom at speede op med deres iman og deres tawhid og deres øh, visning af islam og, og afkald på shirk og kufur, så begynder de andre ligesom at sige, vi tager afstand fra dig. Du er ikke god nok. Du har nogle værdier, som ikke lever med vores værdier. Og det er set. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعْ أَثْقَالِهِمْ De kommer til at bære deres synder. Og mere end det, og mere vægtning, fordi synderne blev lavet om til vægt. Og så siger Allah, de kommer til at være deres egen vægt af synderne, og mere af de her vægt af synder. وَلَيُسْأَلُنَّ يوم القيامة عما كانوا يفترون ودي vil blive spurgt ved dommedagen hvilken افتراء افتراء de har gjort hvad افتراء er hvilken løgn de har er kommet ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما Vi har sendt Nuh til hans befolkning. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Nuh alaihi salatu wassalam til hans befolkning. For at kalde dem til Allah. For at sørge for, at hans skældelse er oprigtig, så har han siddet blandt dem 950 år. Allah siger 1000 på nær 50. Det betyder 950 år. Og han har kaldt den på alle mulige metoder. Skjult, åben, offentlig, enkeltvis. 950 år, i Mashaykh. 950 år har han skal se værd Og alligevel kun nogle få, som har accepteret. Så siger Allah, فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Da de ikke har accepteret, så har Allah nedsendt, hvad? At-tufan. Og hvad er tufan? At-tufan, at vandet stigede. Og hvordan gjorde det? Allah sendte regn. kraftig regn, som har sørget for, at vandtilstanden sted og alle sang. Så er spørgsmålet, nu stiller jeg spørgsmål til jer. Var de over hele verden, eller var det lokalt? Hvad den her vandstigning, var det lokalt, eller var det over hele verden? Min bror han siger uenigheder. Okay. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad fik du noget frem til? Hvad siger dem fra Facebook? Ah. Hvad siger Facebook-brødrene og søstrene? Nogle mener lokal, andre mener global. Det er rigtigt, jeg ved det. Men hvad, hvad tror I? det er lokal. Og det, det er faktisk noget af det stærkeste. Fordi at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke straffe de resterende på noget, som de ikke har gjort. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala straffede kun dem af Nuhs befolkning. Og det er derfor mange ulema mener, det er øh, lokal. Men som brugeren skriver, både på Facebook og på øh, Paltalk, at de er uenighed hos ulama, og ingen grund til, at man ligesom studerer det så meget, fordi det giver ikke så mange mening. Andet end, at man kan undersøge det. valimun. Og valimun her at de har dannet kufur og de ikke har accepteret tawhid og de har ikke accepteret islam فأنجى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فأنجيناه بها غلط ذم نوح عليه الصلاة والسلام وأصحاب السفينة قال دم صم هذا إديها سكيب صم نوح skib, وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Og بها har gjort آية til at آية ayah. et symbol så folk kunne se at den her skib kunne ikke synge og det er derfor, er jeg, så du og jeg, efter flere tusind år snakker om det, at det er noget, som har eksisteret. Uden teknologi, Allah har sørget for, at det her skib var beskyttet og ikke sang. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala angående Ibrahim og Ibrahim. طيب så siger vi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hvad er der mellem ham og hvorfor bliver han nævnt her? På grund af tawhid og hans skaldelse. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه Her sagde Ibrahim til hans befolkning, tilbed Allah og frygt ham. Dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Det er bedst for jer, hvis I er vidne om det. Innama ta'budun min dunillahi awthana wa takhluqun ifka. Innama ta'budun, her er I tilbeder I stedet for Allah, أَوْثَانًا Statuer opbygget af jeres egen hånd, noget som I selv har dannet, noget som I selv har været med til, at I udført, og så er I tilbedt. وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا Og I skaber ifk. I skaber løgn. I skaber noget, som ikke passer. Og det er altid dem, som passer på den. Og ifk, det betyder at komme, at komme med en løgn, som er opdigtet. Inna alladhina ta'buduna min dunillah Dem som I tilbyder steden for Allah La yamlikuna lakum rizqa De kan ikke komme med rizq De kan ikke komme med provision til jer De kan ikke sørge for, at I kan spise og drikke og arbejde og sørge for tingene. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ Opsøg rizq hos Allah. وَعْبُدُوهُ Og tilbed ham. وَشْكُرُوا لَهُ Og vær taknemmelig. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Til ham I vender tilbage. وَإِن تُكَذِّبُوا وَإِن وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم Og hvis I hævder løgn, så er der nogle af jeres tidligere nationer, som har talt løgn. Som har opdigtet løgn. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Og en profet og en budbringer, Hans opgave er al-balagul mubin. Al-balag at fortælle. At tabligh kommer over ordet tabligh, og det betyder at fortælle. At sige sandheden, som den er. Al-mubin, som er klar. أولم يَرَوْ كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده Kan de ikke se, Vad den har Allah har skapt. Vad den har Allah skapt. Al-Khalq, skabning. Thumma yu'idu. Og gentage sig. Liv og død, liv og død, liv og død. Inna dhalika ala Allah yasir. Alt det her er for Allah simpel. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق Bevæg jer rundt i verden. Bevæg jer rundt på jorden. Og kig. kæfa bada al-khalq. Hvordan har Allah skabt de her skabninger? Hvordan opstandelse af menneskerne er startet. Opstandelse af dyr er startet. Opstandelse af insekter er startet. Hvordan? Kig! Og det er vigtigt for os, at vi benytter at bruge den her top, vi har, altså hjernen, så vi kan komme til noget fornuftigt, hvis folk har noget fornuftigt, at de kan tænke på. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة og her Allah subhanahu wa ta'ala skaber skabninger, hvor Allah efter døden, når folk dør, så genopstår folket. Og det er den Allah kalder Nash'atul akhira. Det betyder genopstandelse efter død. Hvor folk kommer til at se det. Og en muslim, der ikke tror på det, han dør. Han dør ikke på islam. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah er magtdriveren over at udføre alt det her. Yu'adhibu man yasha. Allah vil straffe dem, som han vil. وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ Og vil øh, være barmhjertig over for dem, som han vil. Wa ilayhi tuqlabun. Og til ham vender I alle sammen tilbage. Hvordan man skal vide, at selve al-azab og selve rahma, selve straf og selve rahma er ikke i vores hånd. Selve al-azab er i Allahs hånd, straffen. Og selve barmhjertighed er i Allahs hånd. Og han bestemmer og afgør. Ligesom Jannah og Nar. Der er mange mennesker, der tror, at de kan uddelegere Janna jannah til dem, de vil. Og de kan uddelegere Jahannam til dem, de vil. Der er ikke nogen, der kan være mere vidne om, hvor folk havner hen, uden at de har en ære en hadith, der indikerer det. At formoder, er ikke ens betydende med, at man insisterer, at han er havnet der. Hvor der er nogle folk, der siger, ham der, han er i Jannah, og hende der er i Jannah, og etc. Ham der er shahid, og hende der er shahida, la. Hende der er insha'Allah shahida, og ham der er insha'Allah shahid. At man narju ar-raja, at ønske, formoder, håber, ønsker. Og uddelegering af Jannah og Nar er ikke i din hånd eller i min hånd. Men det er en bestemmelse og afgørelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Så lad være med at gøre det. Allah siger til ham, وَمَا أن, وَمَا, Allah siger til dem, وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَاء när man kigger på den ayah hvor Allah siger, وما أنتم بمعجزين في الأرض من الإعجاز At der er noget, der er mirakels. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء I kan ikke den mirakler hverken på jorden eller i himlen. Og alt hvad I er, det er ikke mirakler. Fordi det er en skabelse, som Allah har dannet. Og for Allah er det ingenting i forhold til, hvad Allah gør globalt. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا لَكُم I har ikke uden for Allah, ud over Allah, wali og nasir. Hvad er wali, og hvad er nasir? Er der nogen af jer, der ved, hvad wali betyder? Min dunillahi min wali. Ha. Shura Mashaykh. Er nogen af jer, der ved, hvad det betyder her? Min dunillahi min wali er beskytter. Dej, hvis vi siger Wali beskytter, hvad betyder Nasir? Sejr. Ja, præcis. Beskytter. Og det er rigtigt, at der er ingen, der er en beskyttende fase. Ej heller en støttefase, andet end Allah i alt. Så selve wilaya og selve nusra det er kun Allah, der kan give det. Og alt andre, som I tilbeder, de kan ikke tilbyde det. والذين كفروا بآيات الله ولقائه og dem som har dannet kufur på Allahs verser og at møde ham i akhirah أولئك يئسوا من رحمتي آيسوا يئسوا Ulaika yaisu min rahmati. De har tabt. De har tabt forlystelser af Allahs rahma, barmhjertighed. Wa ulaika lahum adabun alim. Og de vil imødekomme en hård straf. Der er tro på Allah og tro på islam, at tro på tawhid, at tro på sunnah, at tro på at møde Allah, det betyder dommedagen og genopstandelse efter døden. De har tabt herefter den her, at Allah er Ar-Rahman. Så har Allah tilretlagt en straf for dem På basis hvad de selv har bygget. På basis, på, på, på, på basis af hvad de selv har dannet. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه Her har vi et bestemt måde, som de gjorde, og det er Ibrahim a.s. Befolkningen af Ibrahim havde insisteret på et svar, som er utilsigtet. فما كان جواب قومه et svar, som er kommet af hans befolkning, إلا أن قالوا, hvor de sagde, Uqtulu, dræb Ibrahim. Og hvis I ikke vil dræbe ham, أو حرقوا, brænd ham. فأنجاه الله من النار. De kaster med ilden. Allah har reddet ham. فأنجاه الله من النار الله غيظهم فإن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألدي هي اعتان سن من شد لقوم يؤمنون سبفالكنين دي كسيرة دي كلاعرة دي كها وعظ بخلقة سريكا سي الله بسكرة sinneslöa. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا Ibrahim konstant var tilbage på basis hvad de har gjort og forsvar hans din og hans tawhid han sagde til dem وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا mawaddata بينكم I har taget staden for Allah, statuer. Mawaddah bainakum. Og ikke nok med det, der har været mawaddah lidt tawadud bainakum. Det betyder for, at I kan samle jer omkring det, stedet for at I samler jer omkring Allah. Mawaddata bainakum fil hayati dunya. Og det foregik i dunya, hvor I samler jer omkring det. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. Og ved dommedagen, så begynder I at lave kufur på hinanden. I begynder at sige kuffar, og de andre siger I kuffar. وَيَلَّعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Og I forbander hinanden. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ Og I kommer til at havne i ilden. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Og ikke nok med det. I vil ikke få sejr. I vil gå tabt. I vil miste det hele. Og I vil ikke få sejr overhovedet. Der, hvorfor siger Allah til os, at de her gruppe, som gentager sig gang på gang, kuffar, de hader hinanden, de kommer til at gå imod hinanden, de vil forbande hinanden. Hvorfor? For at vise, at de her mennesker har ikke ens opfattelse af tingene. Og alligevel, når de ikke forstår, at hvordan deres din er havnet, så går de imod hinanden. Og det kan man se nu her, blandt kuffar, hvor de forbander hinanden i dunya, før de er kommet i akhira. Må Allah redde os. Må Allah redde os. Må Allah redde os. Amin. فآمن له لوط لوط dannede iman til Allah subhanahu wa ta'ala عليه الصلاة والسلام لوط عليه الصلاة والسلام han er dannet tawhid for Ibrahim. Og de siger, at Lot er øh, hans fætter. Øh, og nogen siger, at Lot ibn Akhi, ibn Akhi Ibrahim. Det betyder øh, hans nevø. Hans brors søn. Hans nevø. فآمن له لوط Og Lot har dannet iman til Tawhid. Og de sagde, der var Ibrahim og hans kone og så Lot. وقال إني مهاجر إلى ربي لوط Han siger, jeg rejser fi sabillah. Innahu huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, han er al-azizul hakim. Han har al-izza og han har al-hikmah. العزة some sire والحكمة some guider ووهبنا له إسحاق ويعقوب إبراهيم har fået han har fået Ismail som bikr som nummer et og så Ishaq som nummer to وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةِ Og ikke nok med det. Tingene han gentager sig med, at selve nubuwa er i slægt af Ibrahim. Wal-kitab og bøgerne os. وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا Og han har fået belønning i den her dunya. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Og ikke nok med det. Ibrahim i dommedagen, han er blandt dem, som har dannet subh. Og han er blandt dem, som er opnået as-salah. Og det betyder, at Ibrahim alaihi salatu wassalam, han har dem, som har øh, dannet det, man kalder fred, og har handlet korrekt, som har optjent al-ajr for at komme ind til Jannah. Og det er derfor, at det er vigtigt, hvor Allah vil forlønne ham for hvad han har gjort, alaihi salatu wassalam. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة لوط عليه الصلاة والسلام سيتسين بفولكني إنكم لتأتون الفاحشة الفاحشة آه، تيال من الفحش الفحش دي betyder at udføre en handling som er ekstrem som er uegnet som er ikke i de rigtige steder. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala på vegne af Lot siger, hvad de her folk har udført. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Ingen af de tidligere nationer har gjort det, eller har været i stand til at udføre det. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Dem, som kalder sig selv muslim, og kalder, eller der, jeg har mødt, der er nogen, der kalder sig imama, og de siger, vi er, vi er dem, som kalder til fahisha. al Wal'ayadu billah. أَإِنَّكُمْ latatuna rijala. Læg mærke til, hvad han siger. أَإِنَّكُمْ لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أَإِنَّكُمْ إؤثر ومن til من ومن er مِنْ med mænd. Og ikke nok السَّبِيلِ Dem, som er rejsende, I angriber den og stjæler fra den. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ Og ulema angående den sidste, som siger, I udfører en handling, som er munkara, som er ikke tilladelig. Og ulema angående den har forskellige udtalelser. De siger, de pruttede. De siger, de udfører hændelser, hvor mændene er sammen foran folk, uden at skjule det. Den anden og sidste er ligesom de kastede med sten på hinanden. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا Hvordan har de svaret tilbage på Lot a.s. hvor de sagde, Dina bi'adhabillah. Lot, kom med Allahs straf. Vi er i vente. In kunta min as-sadiqin. Hvis du taler sand, så kom jalla. Send Allah straf på os. Qala rabbin surni ala al-qawmi al-mufsidin. O Allah, sej mig fra de her folk, som har dannet ifsad. Og ifsad, det betyder, at de har ødelagt alt. Der er ikke noget vej for redning. Der er ikke noget udvej, hvor jeg kan se, at der er håb forud. De her mennesker, de har overgået alle grænser. Og derfor er det vigtigt for os, at ikke kunne tolerere at forhandle med sådan nogle typer, hvor svarene er konstant. Allah har gjort det haram at gøre sådan nogle hændelser til lak, er kufur, waridda. Og det er derfor, der er nogen, der siger, hvad er galt? Hvad er galt med det? Det er deres valg. Så kan jeg også se, det er også et valg. Hvis en person, han vil lave zina med en kvinde. Hvorfor? Så siger man, så kan vi lave nikah. <laughs> så kan beskækkede mænd imødekommes, og så laver vi nikah. Wal'iyadu billah. Manipulering af hjernen er blevet så grusom, at der er nogen af dem, som kalder sig selv muslimer, prøv at lege med tankerne og se, hvordan vi kan halal gøre det. Så jeg svarer, stop. Lad være med at bevæge dig den vej. Se hvad Allah har gjort med Lods befolkning. Lad det. Handle hende om det. Barakallahu fikum og jazakumullah al-khair. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer alle sammen det bedste. Vi kommer til at ses, inshallah, på søndag.